biarritzeko eskora zerbitzutik eh, Vivian Iturzari misio karguduna gurekin. Egunon, Vivian? Egunon, pampita, entzule guziak. Eh? Zordian zuen zerbitzotik eh, gaurkan biztan ezin dugula egon eh, mintzala saia ipatu gabe bilan eh, nolakoa ona egiten duzie aurten goaz? Bai, bilan nahiko baikura, bai. Sortik garen edizioa zen, ba zuen pixkat perfil desberdin bat, hor berri bat htosu bat ez hil dauten baitzuen aurten. Eta 6 mila eh, parte hartzaile baino gehiago izan da, orotarat, etzordu eh, guziak kondaturik, orduan mm, zidez eh, konten gira, hor bilan biziki baikurra egiten dugu, baziren jarduera desberdinak, gustu guzien zat, eta etzordu guziak ja nahiko ongi bete, dira. Orduan, ala, elduden urtean berritzeko eta bederatzigarren edizio bat martxan emaiteko den denak ormintzalaxean gogotsu dira, uh, ara, euh, desafio berri hori uh, gero uh, berriz betetzeko. Gala juntar, mintzalasai ez da arras-arras fini 2008-ko, bada oraindik hor uh, eragaiten den uh, mintzalasai ikastetxeetan daitzen dena, uh, festivala aparte uh, dena, edo uh, piskat, onduan dena. Uh, hau da, uh, eskarazko diarduerak proposatuak dira, uh, eskola denboran, klase denboran, bainan uh, eh, beste diarduera bat edo eh, klaseko gaietatik aparte lantzen den eh, gai bat edo egiten den aktivitate bat nahiko ludikoa gehienetan eta kanpoko eragire batek uh, eramanik. Horren helburua da behaurrek ikus dezaten gauzak ludikoak eta berriak egiten al direra ere Euskaraz be euskara ajuntzen komunikazio hizkuntza bat dela eta ez dela bakarrik klasean edo uh, entzuten den eh, hizkuntza eta bitxi da ola baina eh, gure lurralde urbano uh, untan jakinez familian transmisioa geruta gutxo egiten dela aurra nitzen dako be euskara entzuteko parada bakarra da klasean eta erjentarekin. la eskema pixkat hortik ateratzeko, ala gauzak iringarriak atseginak egiten aldirela euskaraz, uh, ez da ez direla bakarrik eh, klaseko gaiak uh, eh, lan euskaraz, uh, ara mezu hori uh, uh, bidari nahi du mintzalasa ikastetxeetan uh, gitasmoak. Aurrek badute parada eteko hor, er, erientak du hautatzen bere klaserako, uh, gaia, Ordan eh, izan dira barazki eh, deskubritzeak, lehengo barazkien deskubriketak, zientziak, josketa tailer batzu, uh, yoga ere izan dute, hainbat gait, klase bako txak beha bekoa, baiona angelu eta biarritzeko uh, klase elebidun guziak, pasuten aukera, bat hautatzeko, uh, eta ari dira, uh, izanen baita. Eta justu zehazteko ere, lehen handia zen, angeluko eskurek eh, eh, parte hartzen zutela, uh, lehen handia baita, aurten mintzala saien, angeluko erriko etxak, diru laguntza bat emaiten dola, Hortako, eta horotarat, uh, mila eunta irurogoita mairu aur unkituak izan dira, edo izan dute parada aktivitate bat egiteko, eta horotarat, sortuak izan dira, beraz, laurogoita amasei diarduera desberdin. Profitatzen dut, beraz, mintzala saien eh, mezu bat ere pasarazteko, Parte hartzaile guziak, eh, beraz, mintzala saiak eskertu nahi ditu. Eh, horroita uh, raziz, ere, festibararen denboran hor egin dituzten aktivitateak edo izan dituzten itzorduak, gehien gehienak urtean zehar ere um, egiten diren jarduerak direra, euskaraz egiten diren jarduerak, eta mintzala saien sedea da, be, ara, diendeari erakustea, erakus lehio moduan ere erakustea, horroita raztea zer egiten alde, den behaben gaur egun euskaraz, helburuarekin gero bediendeak segitezan um, urtean zehar ere uh, gauza politorien um, egiten. Gaur da nik emaiten aldizue, dizkizuegu arrelduden urteko uh, mintzala saidatak, haste bateko iraupena izanen baitu ere, eta iraidaren ogoita batetik, ogoita zazpirat iraganen da, dagoeneko agendan ezartzen alduzue, eta eh, betiko eh, festa eder, uh, eder hori familian eta lagunen artean bizitzen dena, izanen da azken egunean, beraz igandearekin uh, irailaren eta zazpian. Untxetan, bestalde arraxe, surf hidia baita ere biarritze, para olimpiar eta olimpiar jokoen zat biarritzek bere auta gaitza igorri duela. Hori da, bai, joan den asterenetik uh, eh, egina izan da, beraz, ofiziala da, oraina. Uh, Paris, beraz, 2008 laueko Pariseko dioko olimpiko eta paraolimpikoetan zafrogen eh, gunea uh, izaiteko, biarritzek, beraz, bere burua uh, aurkeztu du, auta gai da. Uh, hau egitasmo federatzaide eta iraunkor bat akuilatzen du, eta bi abantail nagusi ditu, gunearen edapen mugatua eta egukia uh, litzatekera, uh, biarritzen, eta uh, ere eragintipia uh, lukera bai ingurumen mailan, bai diru mailan ere. Aproposa litzateke hor dena um, iri erdigunean uh, ekimen guziak edo proposatzen alko uh, lituzkete eta lehiak eta gunean beraz eta uh, ospakizun parte handi bat ere hor zentro-zentroan ondartza handian. Eta, uh, pixka bat bazte erragoa, ez uhun ala ere dena unez egiteko gizan, uh, eh, diokoan erria, hori uh, euskaldunen kostan egingo lukete, eta nun dioko guzien denburan hainbat animazio edo bertan uh, antolatuak uh, edo. Egitasmo honetan, hor gertakari egitarau bat uh, bimilata laueko diokoen antzina osatua izanen da, publiko guziak uh, bai mobilizatzeko, bai girotzeko, espiritu eta balore olimpikoan inguruan. Eta eskolak eta mm, kirol klubak eta elkarte biarristajak eh, besta horietan eh, parte hartzera komitatuak izanen dira. Biarritzez eta lur aldeaz bere eh, osotasunean, gioko lur bat, 2008. lau, engaiatua egiteko mm, gizan. Eta bururatzeko mediatekako bi itzordu eta kluba eta tailer bat ere. Hori da, bai, itzordu bat elduen zat, irakurketa kluba, uh, eh, ilabete guziz eh, biltzen den eh, kluba bat, hurriaren uh, amazazpian bilduko dira, ostegunarekin, uh, ahatseko seietan. Kluba hortan euskal testuak hor partekatzen dira, urtean, urtean zehar, beraz, irregularki uh, bilduz. Noiztenka ere idazle bat edo komitatzen dute, bere uh, liburuaz, elaberriaz edo mintzatzeko. Eta deneri eh, idekia da, eh, bai uh, eh, Euskaldun zaharrei, bai ere Euskara ikasten dutenei, ikasleei. Hala ere, maila batetik goiti, baina norbaitek bere burua senditzen balimadu olako irakurketa kluba batean parte hartzeko. Nahi balimadu bere idazmena edo garatu eta uh, segitu lantzen, ongi iturria izanen da uh, hortan. Eta argi bide guziak hor uh, elduen dako uh, Euskaltza egunean izaiten ala dituzue eta beste itzordu bat hori izanen da gehiago familien zat, edo uh, bai, belaunaldi, uh, belaunaldien arteko itzordu bat baita, udazkeneko por denboran iraganen da, uh, urriaren ogoita bian eta ogoita iruan, arratsaldeko uh, enbiak eta etatik goiti, uh, ilustrazio numerikoa, daitzen da taile hori, beti mediatekan, Eh, familian ola sorkuntza uh, eh, numeriko baten osatzeko uh, aukera izanen dute. Uh, aita txirekin, ama ara, aurrek nahi duten uh, pertsonarekin, elduarekin etortzen alko dira. Eta hautatu beharko duteen artean euskarazko errantza bat, eta ondotik, uh, ordina gailoaren uh, bidez, horren uh, errantza horren ilustrazioa edo landuko dute eta parada izanen da, beraz ordina gailuz marazkilaritza deskubritzeko, eta horrek ez du suposatzen behar dela informatika mail berezi bat, zinez dena idekia da, aldiz, uh, eh, urrilik da ere, aldiz antzinetik izena eman behar da, zatalde askitipia atxiki nahi dute, ola, zinez denek uh, mintzatzeko eta ongi egiteko denbora eh, ukan dezaten. Ordan izena eman behar da edo telefonaz, uh, zero bost, bost bi bi bost sortzi xai zero zenbakila deituz, edo emailez dpt.imageabindua biarritz.fr uh, eh, eh, idatziz. Sortzi urtetik goitikoa horrentzat da, eta bela zerren dudan bezala, ogoita bianta, ogoita iruan, arratsaleko biak eta erditan. Biak eh, dira berdinak, ez dira biletan uh, izena maiten alda bata edo bestia. ez da segidarik uh, bien artean. Eta itzuriak ginen dugu? Be, bai, hilabete untako, bai. Midesker Vivian, eta ondoko hilabete hartio erraiten nozugu, beraz? Be, bai, placer handiarekin, fiderte.